Psalm 144 Laudatio ipsi David Exaltabo te, Deus meus rex, et benedicam nomini tuo in saeculum, et in saeculum saeculi. Per singulos dies benedicam dihi tibi, et laudabo nomen tuum in saeculum et in saeculum saeculi. Manius Dominus, et laudabilis nimis, et magnitudinis eus non es finis. Generatio et generatio laudabit opera tua, et potentiam tuam pronuntiabunt. Magnificentiam gloriae sanctitatis tuae tua, et mirabilia tua narabunt. En virtutem terribilium tuorum dicent, et magnitudinem tuam darbunt. Memoriam abundantie sua fa titis tue eructabunt, et justitia tua exultabunt. Miserato in misericos dominus, patiens et multum misericos. Suavis dominus universis, et miserationis eus eius super omnia apara eus. Confitiantur tibi domine, omnia apra tua, et sancti tui benedicant tibi. Gloriam reini tui dicem, et potentiam tuam locuentur. Ut notum faciant filiis hominim hominum potentium tuam, et gloriam magnificentia regni tui regnum tuum, regnum omnium seculorum. Et dominatio tua in omni generatione et generatione. Fidelibus Dominus in omnibus verbi suis, et sanctus in omnibus operibus suis. Alevat Dominus omnis qui corum, et riget omnis elis hos oculi omnium in te sperant, Domine, et tu das esam illorum in tempore opportuno. Aperis tu manum tuam, et in ples omne animal benedictione. Justus Dominus in omnibus vii suis, et sanctus in omnibus operibus suis. Prope est Dominus omnibus invocantibus eum, omnibus invocantibus eum in veritate. Voluntatem timentium se faciat, et deprecationum eorum exaudiat, et salvo faciet eus. Custodit Dominus omnes diligente se, er omnes peccatores dispertet Laudationem Domini loquito os meum, et benedicat omnis caro nomini sancto eius in seculum et in seculum seculi.